Sfântul mei, frate, aici este minunea. Dacă putem să prindem gândul lui Dumnezeu, noi putem să schimbăm sensul. Ghida spune, cobora pe același drum, un preot. A trecut pe lângă el și a văzut de drum. Pe cel căzut a lăsat tot în sânge, acolo. După el a trecut un levit, un slujitor, la fel ca și preotul, despre tot se spune că coborau coborau, ca și Adam, din slava în care Dumnezeu l-a așezat, prin neascultare a început să coboare, să coboare. Și uitați-vă la omenirea aceasta când coboară. Și atunci, iată, în loc să coborâm, dacă ne întâlnim cu samariteanul, despre care vorbește cuvântul, chiar un samaritean care era în călătorie când l-a văzut pe cel scăzut între departe, s-a făcut lumină. În călătorie, Dumnezeu este acela care a văzut ce se petrece pe pământ. El n-a coborât. El a rămas același în simțenie. El a rămas același față de Dumnezeu în ascultare, nu ca primul om. El numai singurul a avut puterea să coboare și să facă tot ce știți că a făcut i-a spălat rănele cu vin și le urât cu vinuri, sângele lui Iisus Hristos. Unele lui este ungerea cu Duhul Sfânt. După aia ce a făcut cu el? L-a pus pe dobitocul lui și pară spune, A purtat slăbiciunile noastre trupul lui despre care vorbește Scriptura. L-a dus la un han, han și adunarea aici unde primim toate îngrijirile. Și spune hangiului, și ce vei mai cheltui, i-a dat nu? la întoarcerea mea, auzi pe la ștepă să vină. Și vei mai cheltui, îți vei plăti. O, dragii mei, dacă ne aflăm în acest hal, în această adunare, știm de unde Dumnezeu ne-a ridicat, așa sau nu? V-am purtat și vreau să vă mai tot. Ce har, ce îndurare, cum am putut noi să fim salvați, să fim mântuiți. Nu cu aur și nici cu argint. N-a trebuit să alergăm la marginile pământului. Crucea lui Hristos, ce-a curs acolo de pe cruce și curgea nu dintr-un lemn, ci curgea dintr-o viață fără păcat. Și acea viață fără păcat era Hristos sângele lui Dumnezeu, care este fără păcat, căci Hristos era Dumnezeu, este scris în cuvânt. În acest sânge avem o ispășire de plină. O, ce minunat este credința! Ce sfântă este credința pe care o dă Dumnezeu! Ea este aceea care îl privește pe Dumnezeu așa cum este. De aceea avem încredere că noi știm că El este bun, îndurător, el este iubitor. El vrea ca sufletul nostru să trăiască și a spus-o cu gura Lui, pe viața mea mă jur, zice Domnul, că eu nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui cerea și să trăiască. ăsta e Dumnezeu. Nu se schimbă nimic câte vreme rămânem în păcat, suntem robi ai păcatului, suntem robi ai întunericului, și blestemul este peste noi. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, a ieșit de sub acest blestem. De aceea, dragii mei, dragi, este o minune atunci când cuvântul îl înțeleg și îl cred și îl primesc cu bucurie în inima mea și mă întreb ce este acest cuvânt. El este cuvântul mântuirii noastre. El este cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul care m-a iubit mai înainte de mirea lumii. Și cuvântul acesta a venit pe pământ, pentru mine a venit. Și cuvântul acesta a trăit printre oameni, plin de ha, și de adevăr. ha, adică plin de îndurare. Adevăr, adică a dovedit prin faptele lui că se poate trăi fără păcat Eu n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Și după cine a arătat modelul de viață, după aia, repet, s-a adus la jertfă pentru noi, nu pentru el. El n-a avut nevoie. El a fost fără dar a făcut-o pentru noi. În ce putem să fim acum readuși la această viață? Prin credința în ce ne spun Scripturile despre Dumnezeu, Scripturii versetul 1 din Ioan 5 cu 24. Și dacă crede în Cel ce m-a trimis, asta este credința în Dumnezeu. Deci nu poți ajunge la Hristos dacă te îndoiești de ceea ce spune Scriptura despre Dumnezeu că este. Când Ioan a vorbit despre Dumnezeu, a spus, Dumnezeu este iubire. Dacă Dumnezeu este iubire, n-ai nicio frică, să nu fii Mergi la El, este iubire, el este îndurare, el este milă. Orice păcătos găsește la el scăpare. Ce minunat este Dumnezeu! Și acel cetăți peste scăpare este un simbol. Ce este adunarea? Este o cetate de scăpare. Orice păcătos când ajunge aici, gata, s-a terminat cursul. Hristos este zidul nimeni nu are voie să pătrundă aici și să condamne. Deci este scris în Scriptură, orice se crede în el nu mai este osândit, auzit în Vechiul Testament, în Psalmul și scris acest. Orice se crede nu mai este osândit. Nu trebuie să faci minuni, nu trebuie să te duci la capătul lumii, nu trebuie să zici că uite acolo să te treci minuni. Și m am auzit de Scriptura Pavel de la roman, cântul este aproape, este în inima ta și în gura ta și acesta este cuvântul credinței. Pentru că atunci când tu crezi în toată inima ta că Isus este Fiul lui Dumnezeu și mărturisești, așa este scris cu gura ta acest lucru, cuvântul acesta înseamnă pentru tine că mântuire. Asta înseamnă mântuire. Nu că trebuie să vorbesc în limbi neapărat, vorbirea în limbi a fost un semn. A fost un lucru care și astăzi, dacă Domnul vrea să ne facă o bucurie, nu este exclus, se poate întâmpla din aceasta. Dar noi nu umblăm după așa ceva. Noi nu vrem să-i ispitim pe Dumnezeu, să-i cerem lui Dumnezeu lucruri care, care dacă vrea, asta e altă treabă, dar noi nu nimic. Noi facem altceva. cine învață Scriptura, și Scriptura, cel din tâi gând pe care îl are cu privire la noi este să ne pocăim. Pocăința este cel din tâi pas spre Dumnezeu. Și după ce ne recunoaștem cine suntem, după aceea căutăm să ajungem să cunoaștem pe Dumnezeu ca să facem voia lui Dumnezeu în credința pe care ne-a dat-o în Domnul Iisus Hristos. De aceea, unii cu credința voastră fața, nu cu fapta, cunoștință, cu cunoștința înfurnare și așa mai departe, dar nu vorbesc o iotă despre vorbire în limbi, despre sabat, nu, ci din potrivă, după ce arată toate cele virtuți, deci dacă veți avea toate acestea în voi din dășun, ele nu vă vor lăsa să fiți cu nici leneși, nici neroditori în ce privește plina cunoștință a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus. plina cunoștință este să trăim și noi cum a trăit El. Asta înseamnă plina cunoștință. Și deci se va da intrarea cum? Din dășug în împărăția Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu cei va vorbi mai multe în limbi, că și Pavel a avut de punctul cu treaba și pare de a fi învățat că Hristos vorbește în limbi, poți să ți dai și trupul să fii ars, poți să faci și minuni și semne, și dar dacă nu iubești, nu ești nimic. Auzi, este clar, Dumnezeu este iubire. Cine rămâne în dragoste și Dumnezeu, să rămâne în Dumnezeu. O, dragii mei, ce minunată este calea aceasta!